بوك تو جسب ها هفتاد و پنج پرگان دلیل آوردن برای چیزی یک کن که؟ چرا شما نمیایید؟ อากาศแย่มาก هوا به شدت بد است ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก من نمی آیم زیرا هوا بسیار بد است ทำไมเขาถึงไม่มาคะ چرا او نمی آید เขาไม่ได้รับเชิญ او دعوت نشده است เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ อูเนมิอ ن ยัด ی د زیرا او د ع و าโชเด ا س ์ทำไมคุณไม่มาคะ ชรโตเนมิอายีดิฉันไม่มีเวลา มันว من น ق าดอรัมดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา من نمی آیم زیرا وقت ندارم. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ چرا تو نمی مانی؟ ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ من هنوز کار دارم. ดิฉันไม่อยู่ต่อ เพราะต้องทำงานค่ะ من نمی مانم چون هنوز کار دارم. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ چرا ح ا ล ا มีร و ی د ดิฉันเหนื่อยค่ะ م สเตฮ ه สต ت م ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะม من می روم ز ی ر สเตฮ ه สต ت م ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ چرا ح ا ล ا می ر و ی ดดึกแล้วค่ะ